เริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ 365 วัน สวัสดีค่ะ พบกับเทปชุด เริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ 365 วันกันนะคะ ในเทปชุดนี้ก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีโอกาสได้ใช้บ่อยๆ ในการสนทนา และติดต่อกับชาวต่างชาติค่ะ และในแต่ละบทนะคะจะมีประโยคคำถามและประโยคคำตอบที่หลากหลาย ซึ่งบางประโยคก็สามารถใช้แทนกันได้ บางประโยคก็ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันนะคะ เรามาเข้าสู่บทเรียนในแต่ละบทกันเลยค่ะ Unit 1 Greetings การทักทาย Hi สวัสดี Hello สวัสดี How are you คุณสบายดีไหมครับ How have you been คุณสบายดีไหม How's everything เป็นอย่างไรบ้าง How's it going เป็นอย่างไรบ้าง How's your day วันนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็น Fine thanks and you สบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะ I'm fine thank you and you สบายดีค่ะขอบคุณแล้วคุณล่ะ Good thanks ดีขอบใจจ้ะ Very well thank you ดีมากขอบคุณ Just fine ก็สบายดี Super วิเศษ Swell วิเศษ I haven't seen you for a long time ผมไม่ได้พบคุณมาตั้งนาน I haven't seen you in ages ผมไม่ได้พบคุณมานานแสนนาน I'm so glad to see you again ผมดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้ง It's good to see you again ดีจังที่ได้พบคุณอีกครั้ง Nice to see you again ดีจังที่ได้พบคุณอีก What's up เป็นอย่างไรบ้าง Not much and you ไม่มีอะไรมากแล้วเธอล่ะ Nothing much What's up ไม่มีอะไรมากแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้าง